toujours rêveur solitaire, je passerai sur cette terre sans que personne m'aide que nous. Ce n'est pas qu'au bout de ma carrière, que par un grand trait de lumière, он connaîtra ce qu'on a perdu. Так хвастать мог только глупенький мальчик. Увы, пришел мой конец, и никаким светом не озарился мир. Но мне все еще кажется, что была у меня великая мысль, великий свет всеозаряющий. Только сказать о них людям я не умел. Знать истину и не уметь сказать — самое страшное из мук человеческих.